Assalamu alaikum rahmetullahi wa barakatuhu, draga braćo i poštovane sestre. Danas se nalazimo u petom dijelu serijala Kako ćeš postupiti, eh, koji gradimo po dijelu Maza tefa'alu fil halati talije, koji je napisao Muhammed eh, Salih el Muneđid, poznati šejh, neka ga Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Prije nego što pogledamo pitanje i odgovor, htio bi eh, napomenuti da još dalje možete sudjelovati u nagradnoj igri za jednu od ovih dijela, znači ovih pet dijela ću dati onaj džabi s tim da možete onaj ovdje onaj kliknuti na, na video, prošli video koji smo imali i pogledati uh, pravila ili šta, to, šta točno trebate uraditi da dobijete tu knjigu. Pa hajmo se danas upustiti u pitanje. Znači, pitanje glasi ukoliko žena spontano pobaci dijete, odnosno abortira, onaj, i počne krvariti, šta će ona sada uraditi? To jest, ta krv koja izlazi iz nje, da li je to krv nifasa ili nije i da li je potrebno onaj da klanja ili da ne klanja. Kaže šejh, Allah ga subhanahu wa ta'ala sačuvao u odgovoru. Ovo pitanje se vraća na vrstu krvi. Da li je to krvni fasa, postporođajni period krvarenja ili krv istihaze, neregularno krvarenje žene? Učenjaci su po ovom pitanju spomenuli smjernice pa su rekli sljedeće. Ukoliko žena vidi krv nakon što je rodila, pobacila plod iz kojeg se vidi formirano ljudsko biće, onda je to nifas. A ukoliko vidi krv nakon što je rodila, pobacila samo nutfe, tekućinu ili alaku, ugrušak, onda to nije nifas. U posljednjem slučaju radi se o istihazi, neregularnom krvarjenju žene, u tom će slučaju žena uzimati abde za svaki namaz nakon nastupanja vremena za taj dotični namaz i klanjati. Ukoliko je abortirano dijete već potpuno formirani zametak ili ukoliko ima formirane neke dijelove tijela kao što je ruka, noga ili glava, onda je krv koja izlazi iz nje krvni fasa. Ukoliko joj zametak odstrane u bolnici i ona ga ne vidi, kažu islamski učenjaci da je najkraće vrijeme u kojem se mogu formirati neki dijelovi tijela čovjeka u utrobi majke 81. dan od početka trudnoće. Ovo je utemeljeno na hadisu Abdullaha ibn Mas'uda radijallahu anhu, kojem kaže pričao nam je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallame, a on je onaj koji govori istinu i kome se vjeruje. Stvaranje svakog od vas odvija se u stomaku njegove majke 40 dana, zatim bude toliko dana ugrušak, a zatim bude komad mesa toliko dana. Potom Allah pošalje meleka kome budu naređene četiri stvari. Rekne mu se zapiši njegovo djelo, obskrbu, rok života i da li će biti nesretan ili sretan. Žena koja ima ovakav problem potražiti će pomoć doktora kako bi tačno saznala svoju situaciju. Što se tiče krvi koja izađe prije rađanja djeteta, ukoliko ju poprate porođajni bolovi, onda se radi o krvini fasa, a ukoliko tih bolova nema, onda to nije krvni fasa. Rekao je šehol Islam ibn Taymiye, rahimehullahu ta'ala, ono što vidi kada počnu porođajni bolovi je krvni fasa, to je porođajni bolovi prije rađanja. Ako tih bolova nema, onda nije krvni fasa. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da se koristimo od ovog pitanja i odgovora. Onaj, ako vam se sviđa ovaj video, lajkujte ga i podijelite ga na društvenim mrežama. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas sviju nagradi. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.